od nje. To jeste od Ajše radijallahu ta'ala anha, zato što ona prenosi prethodni hadis. Kaže, čula sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao nema namaza kada se postavi hrana, kada se servira hrana, nema namaza. Niti ima namaza kada ga pritišću dvije fiziološke potrebe. Dvije fiziološke potrebe, znači velika i mala, i to je došlo u nekim drugim hadisima spomenuto tako, kada ga pritišće velika ili mala fiziološka potreba. Govorili smo u prethodnom hadisu kakav je propis namaza kada čovjek ima fiziološku potrebu nema namaza. Neka ulema kaže ovdje nema namaza u potpunosti. Pa mu je namaz šta? Pokvaren, batil. Ako bi ga klanjao kada se postavi hrana, namaz mu je batil, nije ispravan. I to je mišljenje učenjaka zahirijske, odnosno pokvalističke pravne škole. Dokaže većina učenjaka, sljedbenici četiri pravne škole, njihovi imami, da nema potpunog namaza. Pa je u prvom slučaju negira se ispravnost, a u drugom slučaju se negira potpunost. Negira se potpunost. Kaže autor knjige El Kabes, to komentar Malikove muvete, razišla se ulema zbog čega je zabranjeno čovjeku da klanja kada ga pritišće jedna od dvije fiziološke potrebe. Pa jedan dio učenjaka kaže da čovjek tada neće biti skrušen u namazu neće biti skrušen u namazu, zato što osjeti veliki pritisak stomaku i ne može, znači, biti skrušen u tom slučaju. Dok drugi kažu, zato što je postoji velika i relativna mogućnost da iziđe nešto iz njegovog tijela, pa tako da pokvari sebi šta? Abdesti namaz. U svakom slučaju je bilo ovo ili ovo, a može, može biti jedno i drugo, isto nema smetje da bude jedno i drugo. Zabranjeno je znači klanjati namaz kada čovjek osjeti da ga pritišće jedna od dvije potrebe. Po spoljašnjem značenju ovoga hadisa trebaju da se spoje oba dvije potrebe zajedno. Jer kaže nema namaza kada ga pritišću Rečeno je ovdje dvije potrebe. Ja sam preveo jedna od dvije potrebe, no međutim u Hadisu je došlo kada ga pritišću dvije potrebe. Znači morale bi se dvije potrebe spojiti da ga pritišću. No međutim, ispravno je mišljenje da je dovoljno jedna potreba da čovjeka pritišće i zbog toga neće u takvom slučaju klanjati, kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Arkama, koga zabilježi imam Nesaj i Malik i koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao i da rade do gajot fel jebde bihi qable salah kada od vas neko bude htio obavljati veliku potrebu, neka to učini prije namaza. Neka počne sa velikom potrebom prije namaza. Pa je ovdje spomenuto jedna ili oba dvije potrebe? Jedna. Znači, pa je dovoljno da jedna potreba, ako bismo išli po spoljašnjem značenju hadisa i bukvalnom razumijevanju argumenta, onda bismo kazali oba dvije. No, međutim, ispravno mišljenje da je dovoljno samo jedna potreba. Kaže Ibn Hibban, spojene su, kaže ovdje, dvije potrebe, no međutim nisu Ciljane tako. Bilo da se spoje ili da se razdvoje, čovjek treba početi sa fiziološkom potrebom prije namaza. Čovjek koji klanja dok ga pritišće jedna od dvije potrebe ili želi da klanja pritišće ga, može biti čovjek koji će pokvariti nešto od ruknova ili od šartova ili neće pokvariti. Pa ako će pokvariti ruknu ili šart, tada mu je zabranjeno da počinje. Ako pokvari, ako ulazi, zabranjeno mu je. A ako uđe pa mu pokvari rukn ili šart, onda je šta? Namaz pokvaren. A ako završi takav namaz, da pritišće ga, ispravno je da je namaz sahih, ispravan, ali sa pogrdom, sa kerahijetom. Znači, mekruh je. Mekruh je takav namaz. Kaže, kadija jaob, složna je u nama da čovjek ako klanja namaz, a ne može biti svjestan ničega zbog velikog pritiska i ne zna ni šta klanja, ni kako uči, kažu, složni su da mu je zabranjeno takvom ući u namaz, a ako je ušao namaz, da prekine namaz i da obavi ono što treba i nakon toga da nastavi svoj namaz. Pa tako čovjek koji, znači, uđe u, može biti čovjek u jedno, četiri stanja, čovjek koga, znači, pritišće potreba, da je onaj čovjek koji zbog velikog pritiska ne zna ni šta uči, ni šta klanja, i tako je zabranjeno da ulazi u namaz po konsensusu učenjaka. Ili da bude onaj koji zna šta učini međutim nema skrušenosti zbog velikog pritiska. Ili čovjek koji će pokvariti rukni ili šart, ili čovjek koji neće pokvariti rukni šart, ali sumnja, ali sumnja da ne bi slučajno pokvario, znači ili da je pokvario nešto od toga. Ko klanja ovome stanju, on ima od namaza ono koliko je prisutan. Za nije poslanik sa osreme rekao, uđe čovjek u namaz i klanja, a nema od namaza osim jednu devetinu osminu, sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu, trećinu, polovinu. Klanja znači namaz, a izidje iz namaza, nema od namaza nego onoliko koliko je prisutan u namazu. Pa je tako čovjeku preče da znači riješi ono što ga ometa u namazu. I kako kaže šeho Islam ibn Kajim, dvojica ljudi stoje u namazu, rame uz rame, stopalo uz stopalo, a između njihovi namaza kao između nebesa i zemlje. I zaista je tako. Jedan skrušen, obavlja namaz kako treba, drugi pored njega, ili ima znači ovih problema, ili nije skrušen, ili ne obolja namaz kako treba i tako dalje. Kaže Ibn Kasim, svome je Hašijetu Rov, počeće sa malom ili velikom fiziološkom potrebom, ili da ima potrebu za vjetrom, taman ga prošao džemat. Taman ako ga džemat prođe, preče je da to uradi. Preče je da obavi fiziološku potrebu koju ima. Kažu neki učenjaci da se ovome priključuje i druge stvari koje zaokupljaju čovjekovo srce dok je u namazu i umanjuju njegovu skrušenost. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga beže Buhari i Muslim, la yaqdi al-qadi wa huwa Neće kadija suditi dok je ljut. Ne može kadija suditi on ljut. Da ljutla žena. I on došao da sudi mi dvojice. I on ne može tada realno presuditi. Kao da je kadija gladan. Kadija gladan i treba sad sjetiti na parnici tri sahta. Pogledaj to što prije završi da ide čovjek, da obavi potrebu svoju, da jede. Pa te stvari, kažu druge koje zakupljuju čovjekovo srce, isto tako bit će validan razlog, pa čovjek neće, pa čovjek neće znači u takvom stanju klanjati. Ako bi toliko se vrijeme stjestilo da čovjek mora zbog obavljanja fiziološke potrebe propustiti namaz da iziđe van, van vremena, kaže ulema da će tada klanjati. Znači ako može klanjati u vaktu, će u vaktu, na način kako je stres, znači pusta iziđe namaz mimo njegovog vakta. Znači, kazali smo nešto što liči pritisku jedne od dvije nužde, kao što je velika glad ili velika žeđ. Čovjek zna, ako se napije, da će ga proći džemat, a toliko je žedan da zna da će jedva izdržati da kanja namaz, jer će cijelo vrijeme misliti namazu, o, o, piću i tako dalje u vodi, onda je bolje da se napije ili čak neka olema kaže velika žalost i velika sreća. Velika sreća nekakva, koja čovjeka pogodi i zadesi ga, da je tada bolje da malo sačeka, nego da uđe takav u namaz, jer neće znati znači ni šta i kako klanja. To je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha i nakon nje dolazi hadis عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب Kaže Ibn Abbas, obavijestili su me kod mene povjedljivi i iskreni ljudi, a najpovjedljiviji od njih koji me obavijestio je Omer, radijallahu anhu, da je poslanik sa osreme zabranio da se klanja namaz poslije sabaha dok ne iziđe sunce i poslije i kindije dok ne zađe sunce. Autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju namaskih vremena. Zašto? Zato što je ovdje spomenuto priješnji hadis koji, kojima smo govorili na namaskih vremenima, spominjali su farzove. A ovaj se, ovaj se hadis tiče na fila i vremena na fila. Zabranjenog vremena za nafile, ne za propisane farzove. Govorili smo Ibn Abbas u poglavlju Stitabeta, o njegovoj biografiji. Hata tušnika šems, dok ne iziđe sunce, ovdje se misli dok sunce ne oskoči i ne iziđe, znači i ne bude jarko grijalo. Nije samo puko izlazenje sunca. Jer je došlo u hadisu kod Buharije, od Ibnu Omera, da je poslanik osadama rekao kada izvire obrve sunca, to jeste šta? Onaj gornji poluluk kada izviri kao obrva, Nemojte, kaže, klanjati namaz dok ne odskoči. A kada pođe zalaziti, kada donji dio, donja obrva zađe, ili donji pol luk, nemojte klanjati dok potpuno ne zađe. I hadis Ukveta ibn Amira, koga bližava muslim u Tirmizi, da je poslanik Salasaleme zabranio da se klanja u vremenima određenim i da se u tim vremenima okopavaju mrtvi, pa je rekao Hine tatlu šemsu bazikaten hatta Kada sunce nako iziđe jarko grijući dok ne oskoči. Pa šta se mislo dok ne iziđe sunce? Je se mislo puko izlazenje sunca ili da oskoči? Da oskoči, da oskoči. Znači na što ukazuju jasno, na što jasno ukazuju ovi hadisi poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Šehide indi riđanu jun posvjedočili su kod mene neki ljudi kojima sam ja bio zadovoljan ili koji su bili kod mene poštovani cijenjeni ili koji su bili povjerljivi i tako dalje. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da jedne ashabe smatramo boljim od drugih. Jer je Ibn Abbas rekao, a najpovjerljiviji kod mene je ko? Omar. Znači, pa je dao prednost Omaru nad drugima. I to je, to je poznato bilo vremenu ashaba, kako je došlo da su govorili od Ibn Omara kod Tabaranije i kod drugih. U stvari je došla u vjerodostojnim zbirkama, ali ovaj dodatak koji spomenuo došao kod Tabaranije da je govorio i mi smo vrijeme poslanika sa osrme govorili, najbolji je Bubekr, potom Omar, potom, potom Osman i kaže to je slušao poslanik sam i nije to osuđivao. Pa su vrijeme poslanika znači veći bile deređe koje su, znači, i poslanik je sa sam sam govorio, najdražimi od ljudi, Ebu Bekr. I je hadisu isto jedan jako bitan argument koji je dokaz protiv šija, koji kažu da su ashabi mrzili Ehlul Bejt. Naravno da su, i da je Ehlul Bejt mrzio Omara Ebu Bekra. To nisu voljeli. Kako će voljeti dvojicu najvećih taguta u metu. tako? Po njima. A šta kaže Ibn Abbas? On je kod mene najpovjedljiviji. Pa je to dokaz i odgovor šijama da Ibn Abbas nije vrzio Omara radijallahu ta'ala anhu. Umet je složan da je mekruh klanjati u ovim vremenima namaze koji nemaju razloga, koji nemaju sebeba, koji nemaju povoda nikakvog. A slažu se da je dozvoljeno u ovim vremenima klanjati namaze koji su propisani, koji se klanjaju to vrijeme. Koje je čovjek odgodio tog vremena pa ih nije klanjao. Ali se razilaze po pitanju na fila koje, imaju koje imaju sebe, koje imaju razlog ili povod. Pa kaže imam šafija i skupina učenjaka da je dozvoljeno. A kaže imam Ebu Hanife i skupina učenjaka koji njega slijede kažu da je zabranjeno. I koriste opće argumente koji ukazuju na zabranu. Imam šafija kad dokazuje da je to dozvoljeno, kaže došlo u vjerodostojnim predajama kod Buharije i kod drugih da je poslanik sallallahu alejhi ve klanjao podevske sunete nakon ikindije. Je li tako? A rečeno je, nema namaza poslije ikindije dok ne zađe sunce. Znači, pa je poslanik, za je klanjao, naklanjavao poslije, poslije, znači ikindije. I kažu isto tako, ako je dozvoljeno naklanjavati suneta koji su ostali, onda je, kaže, namaze i kindija, recimo, koja je odgođena do pred zalazak sunca, preča da se klanja u to vremenu, je li tako? A još preći je da se klanja namaz koji te je prošao. Koga nisi klanjao nikako. Podne, na primjer, dotle se odgodio, nisi klanjao. Kada je preče da podne klanjaš u tome vremenu. I kaže isto tako hadis, ko prespava namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada sjeti. I opći, kada se sjeti, kada god da se sjeti, oklanjaj ga. Kaže Ibnu Hađar, što se tiče zabrane klanjanja na fila, je to se odnosi na file koje nemaju šta? Sebeba, nemaju povoda. A na file koje imaju povoda, na njih se odnose ovi hadisi. I na takav način smo šta uradili? Pomirne hadis I to je najpreće. I o tome smo govorili jutros posle sabaha, ko je bio, okoristio se. Ko nije, prenijećemo ono što su čuli. U svakom slučaju, trebalo je pomiriti šta? Dva argumenta, to je preče. I to je najpreče kad dođe. Zato kaže Ibnu Baz, rahimehullahu ta'ala u svojim opaskama na Fethul Bari, kada je došao do ovih riječi, kaže, i ovo je mišljenje imama Šafije, kaže jedan rivajet od imama Ahmeda, i odavno je to šehol sami Mulkajim i sami Mutejmije i to je najjače shodno argumentima. Da na namaz imaju sebe da se mogu klanjati tim vremenima, a ako nemaju sebeba da se ne trebaju klanjati. I mi znamo, braćo, da je poslanik sa osrme naredio čovjek onome dok je bio, dok je ušao u na i sjeo za vrijeme kutbe da klanja dva rekiata, jel tako? Pa mu je rekao da klanja dva rekiata, a ovaj je hutbu držao, a slušanje hutbe je šta? vađib. I pored toga kaže, i priča Allaho poslanik, izlazi iz teme hutbe, nego kaže, jesi klanjao, nisam, ustani, klanjaj. Priču povodi koja nema veze sa hutbom, sve toga da moraš šta, klanjao ta dva rakijata koja imaju šta? Sebe, koji imaju povod. Pa najpreče je bilo da kaže, taman, kad pa sjeo, sjedni, slušaj hutbu, to je preče. Ne kaže, ustani, klanjaj. Tako znači da je nekada u vremena kada čovjek ne treba da klanja, kao recimo pri hutbi, klanjao zato što je namaz ima šta? povod koga treba klanjati. Ali da je da nakon toga klanja na file posebne koje nemaju povoda, a da poslanik sam drži hutbu, bi mu to dozvolio? Ali ne bi znao, ne bi. Ne bio, to je zabrana, u tome vremenu da se klanjaju na file. to trebaš da slušaš šta? Hutku. Pa znači, ti nam argumenti ukazuju da namazi koji imaju sebe bili povod da su u drugom propisu ili u drugom, u drugom hukmu. U svakom slučaju, što se tiče je namaza nakon ikindije, to se misli, braćo, dok sunce ne počne mijenjati svoju boju. Tako je došlo u pojedinim hadisima kod Ebu Jale i drugih, dok ne počne, znači, mijenjati sunce svoju boju iz one žute u crvenkastu boju. Kada počne mijenjati, tada je zabranjeno. Jer je došlo od Alije, od, Ibna, od, Alije, od Ajše, kako bilježi eh, Ibn Hazmu, Al-Muhalla, da su oni klanjali u tome vremenu i jedne prilike jedan od učenika, šeha Albanija, je pričao mi da i da su izišli jedne prilike sa šehom Albanijem na jednu rihlu, putovanje, izlet, nije bitno. Pa je šejh, kaže, posljednik Indije uštao i klanjao dva rekiata. Samo ne bi li ga neko upitao, šejh, kako ste dva rekiata, zar to nije zabranjeno posljednik Indije? Kaže, pa ga jedan upitao, pa nam je, kaže, objasnio ovaj propis. I spomenuo, znači, kada je to dozvoljeno, kada je zabranjeno posljednik Indije i tako dalje. A to ne možemo, braće, znati nego da sakupimo šta? Puteve hadisa. Ono što smo sinoć govorili. Ako ne sakupiš jedan put, jedan jedan hadisa, hadis jedan, ako ne sakupiš sa stotinu različitih puteva, nećeš ga razumjeti. I to je to. Ima Malik kaže da je dozvoljeno klanjati namaz ovaj, jel, bez sebeba u vremenu kada sunce nalazi u zenitu. Znači on je tu odabrao drugačije, drugačije mišljenje. U svakom slučaju, ovo bi bilo nešto ukratko, znači o hadisu Ajše radijallahu ta'ala i hadisu Ibn Abbasa koji su vezani za nastavna vremena i svakako ćemo nastaviti u narednom predavanju da pričamo znači, o istoj temi, još uvijek smo u namaskim vremenima pa će Allah tabarak ta'ala spući našoj vjeri sunetu poslanika sallallahu sallam sukudi na pravi put da su čvrsti na istini, na haku Allah ta'ala alam sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sallam